Euskal Kostako Mediku Zentroa, Euskal Herriko hau eta helduen babeserako elkarteak, baita abita idurogoita lau eta ustaritzeko rikoetxeak elkarlanean eraman dute proiektu hori. Artatzea, burura, eraman eta oraino autonomoak ez diren helduei zuzendua da dispositiboa, bi apartamendu, bost toki eta hogeita lau horreneko zeinketa batekin. Alice Fabre, Euskal Herriko hau eta helduen babeserako elkarteko kidea da eta proiektua Ils sont stabilisés médicalement, mais ils ont besoin euh, dans leur quotidien de la poursuite des soins, des soins adaptés à leur handicap et à leur pathologie et également euh, d'avoir une prise en charge 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie entre autres. Julien Tujak hortan. Ils ont besoin d'un soutien pour les personnes que nous comptons intégrer dans ce dispositif, d'une surveillance 24 heures sur 24, car en plus des troubles cognitifs que j'ai évoqués, euh, ces patients présentent également des troubles parfois comportementaux. Egoitza Chosaletan, biziko dira pertsona cette opération-là, nous paraissait être une opération qui, allait dans le sens du service public, hein, puisqu'elle elle permet d'héberger euh, des personnes qui sont en situation euh, physique difficile dans des logements locatifs sociaux. Voilà, ça permettait aussi de donner une autre, euh, peut-être une autre teinture à certains logements locatifs sociaux. Bi apartamenduak beste egoitza batzuen artean kokatuko dira jendarmeria behiaren gibelean ustaritzen, egan bezala datogen iraileko prest egon beharko lukete.